Mən belə nə sevilmək istəsən, başa sən bilmirsən qardaş, amma hər halda e, bizim dəvətimiz, bizim e, çağırışımız La ilahe illallah Muhammed kəlməsinədir. Biz insanları Allah Subhanahu ibadətinə, itaətinə çağırırıq və e, insanlara dəvət edirik ki, neçə illər ərzində bilmirəm neçə ildir sən e, ibadət edirsən, namaz qılırsan, bilmirəm, ancaq e, bəlkə görmüsən, ya görməmsən, eşitmirsən, ya eşitməmsən, bilmirəm. Yəni bir dəfə belə qarşılaşam sənə, ancaq e, bizim dəvətimiz daima bu olub. Biz insanlara Allah subhanətələ ibadət etməyə, tək ibadət etməyə, Allah subhanətələ şərik qoşmamağa, dəvə Allah kəlməsini həqiqi mənasını anlatmağa e, daim buna çağırmışıq. Və e, az öncə də danışdığımız elə o mənada olan bir şeydir. Lakin e, Əgər sən bir həkimin yanına gedirsənsə, həkimlə misal məsələsini gətirəndə, həkimin yanına gedirsənsə, həkim sənə durur, məsəl üçün, tutaq ki, tibb universitetində ali kafedralar məsələn tutaq ki, hansı bir yəni baş mütəxəssimmi və ya hansı bir şeyin terminlərindən sənə danışmağa və mənlə danışmağa. Mən başa düşmürəm bu nə deyir. Amma mənlə loru dildə danışanda, sadə dildə danışanda mən artıq başa düşürəm ki, o mənə nə demək istəyir. Və insanlar məndə danışanda onların başa düşdüyü tərzdə, onların anlayacağı tərzdə, qəbul edəcəyi tərzdə danışmaq lazımdır. Yəni insanlarla məsələn tutaq ki, mən açıb hansısa, məsəl üçün, bir tarixi bir kitab oxuyuramsa və ya hansısa bir alimin yazdığı bir kitab oxuyuramsa və alim məsəl orada e, sərt ifadələrlə və ya hansısa bir ifadələrlə nəsə bir şey bizə çatdırmağa çalışır. Amma o demək deyil ki, mən götürüb onun yazdığı o formada, o eyni şablon formada durub insanlara onu çatdırmalıyam. Mən o insanlara ən gözəl formada çatdırmalıyam. Necə? Peyğəmbər sallallahu əleyhi Əlbəttə şübhəsiz. O ümumilikdə Peyğəmbər sallallahu çatdırdığına kənara çıxmır. Çünki Peyğəmbər sallallahu sahabeləri E, dəvət edəndə hərəsi bir üsulla dəvət edirdi. Lakin əsas orada məqsəd nədir? Əsas məqsəd budur ki, Lə iləh illallah Muhammed Rasul kəlməsini sən təbliğ edirsən. Bir də ki, e, insanlara danışanda insanlara ehtiyac olan məsələlərdən danışılmalıdır. Lazım olan məsələlərdən danışılmalıdır. İnsanlar lazım olmayan məsələlərdən və ehtiyac olmayan məsələ hansı ki, o məsələlər e, o onun müzakirəsimi və onun yerimi, belə məclislər deyil. Aydındır. Yəni, elə məsələ var ki, onun müzakirəsi belə məclislər deyil. Onun müzakirəsi elm məclisləridir. Harada ki, məsələn, otururlar məsələ kitabxanada, kitabların əhatəsində. Oturur orada müzakirə edirlər. Kimsə bir söz deyəndə açır kitabı, elmi kitabxananı, o kitabxanadan o dediyini isbat edir. Və göstərir. Amma e, belə bir məclisdə o cür şeyin, yəni ki, e, e, elmi müzakirənin yeri yoxdur. Ancaq qaldı ki, e, yəni məqsəd tuta bildiyim bunlardır. Amma hər halda e, Peyğəmbər e, necə ki, hədis şərifdə buyurur, Bəlliğu anni vələv əyə. Məndən heç olmasa bir ayə olsa belə insanlara çatdırın. Bizim üzərimizə düşən yük budur ki, biz insanlara Peyğəmbər s.ə.v-in buyurduğu kəlamları insanlara çatdırmalıyıq. Və burada oturan hər bir kəs, kim ki namaz qılır, bunu artıq bilir. Kim məsələn ki, qardaş, məsələn, sən necə İslam məsələn istinişmisən, gəlmirsən, ibadətə bağlanmısan və s. Sən necə başa düşürsən, lərinə başarlarsan? kimsə kiminləsə belə sərt şəkildə, e, quru şəkildə belə deyək də, belə acıqlı sifətlə və ya üzünü turşudub kimsə kiminləsə danışsa, siz qəbulləməz onu. Elə deyil qardaş. Əlbəttə, müsəlman Peyğəmbərsən buyurur ki, ən gözəl əxlaqlı olandır. Peyğəmbərsən buyurur ki, mən sizin üçün cənnətdə ən yüksək mərtəbəni vəd edirəm. Kimin üçün? Gözəl əxlaqlı olansın. Təbii ki, insan birinci e, dəvətçi insan, dəvət edən insanlarla əxlaqlı olmalıdır. Amma insan özü isə öz Rəbbi ilə gözəl axlaqlı olmalıdır. Və biz də insanları buna çağırırıq ki, davranışda insanlarla gözəl əxlaq olsun, öz Rəbbi ilə arasında olanda da Allah Subhanahu qarşı ən gözəl əxlaqı ilə ədəb olsun. Və elhamdülillah sələfin dəvəti də budur. Ki, e, birinci necə ki, Peyğəmbər sallallahu Muazir radiyallahu anh Yəmənə yola salanda öz sahabəsini, birinci nə, nə başlasa? Birinci la ilaha Muhammed kəlməsini dəvət elə. Əgər qəbul eləsələr, ondan sonra namazı ona başlasaq orucu başa salır, zəkatı başa salır, sonra həccə başa salır. Amma biz e, oturub şey eləyəndə və ya nəsə bir şey eləyəndə, təbii ki, ehtiyac olan yerdə, e, lazım olan yerdə, indi e, təbii ki, biz də mükəmməl insanlar deyilik və ya kamil insanlar deyilik, amma bacardığımız qədər insanlara düşündüyümüz o şeyi ki, ehtiyacı var daha çox insanların, hansı ki, hər bir cəmiyyətdə bu xəstəlikdir, onu dəvət eləməliyik. Bu qədər. Və ona yanlış şərt yoxdur. Ya sözün açıq mən də həmən şey deyirəm. Mən demirəm ki, sən təklikdə. Sadəcə olaraq mən deyirəm ki, <coughs> söhbətlərin yəni ki, başlanması, qaynanağı, o, söh o söhbətlərin axı o söhbətlərin elə ki, biz burada bir, bir mövqedə hamımız olsaq, qardaşım, bu söhbət olmaz, düzdür? İndi hərə misal üçün bu qardaş çıxartsın bir dənə fikir irəli sürsün. Mən bir dənə fikir, sən bir dənə fikir. Aydındır. Bizdə bizdə bizdə nə qədər alim var axı? Nə bilim qardaş. Azərbaycanda yox, Azərbaycanda nə qədər alim var? Yox. Yox. Bilmirəm. Hə. Yəni demək, demək olar ki, Azərbaycanda alim yoxdur. Mən inşallah deyə bilmərəm. Bəlkə hardasa burada bir dənə alim var ki, biz tanımırıq. Yəni lap deyək ki, lap lap hə- deyək ki, məsələn 5 nəfər var. Belə fərz edək. Amma ölkə var ki, orada məsələn yüzlərlə alim var. Amma orada da ixtilaf var. Fikir ayrılıqları var. Fikir ayrılıqları olur, lakin sadəcə olaraq e, bizdə meyar nədir? Bizdə meyar Quran, sünnə sələf-i salihin fəhmi ilə. Quran və sünnə. Təhsil Quran və sünnə deyib demək düzgün deyil. Quran və sünnə sələf-i salihin fəhmi ilə, anlayışı ilə. Bizim meyarımız budur. Və biz öz problemlərimiz, öz yəni aramızda ixtilafları bu meyarlarla həll edilməliyik. Və buna çalışmalıyıq. Amma qaldı ki, e, Quran və sünnə və sələf-i salihin anlayışı ilə başa salmaq Bunun başa salmasına görə insanlarda bir balaca kimlər ki, fundament olsun və ya bir balaca informasiya olsun, məlumat olsun. Ondan sonra onlarla durub bu məsələni müzakirə edəsin. Amma necə ki, mən bir dəfə bir qardaşla söhbət edirəm, danışır, deyirəm ki, usul fiqdən nəsə bilirsən, qardaş? Deyir ki, yox. Deyirəm, indi mən sən usul fiqdən bilən qayda getirəm, deyirsən ki, burca getdi aralar çıxdı və mən söhbəti ilə fırladı başqa yerə və s. Yəni ki, onun üçün İmam Şafi rəhməllah nədir? İmam Şafi deyir ki, mən deyir, min alimlə mübahisə edərəm, qalib çıxaram. Amma bir cahillə mübahisə edərəm, uduzaram. O deyir ki, cahil insanın öz meyarı var, öz ölçü vahidi var. O da nistandart bir şeydir. Yəni, standart bir şey deyil də, onun özünə görə ölçüsü var. Amma alimin isə elmi qaydalara əsaslarının ölçüsü var. Ona görə e, məsələ fərqlidir, yəni o Amma ixtilafların gəlməyin səbəbi bu yəni bizdə qaynaqlanmır da bu ixtilaflar. Mən onu demək istəyirəm ki, bu ixtilaflar bizdə bizdə da qalır. Qalır orasında ki, biz də bu günləri bu ixtilafın bir-birimizə irəli sürürük. Bilirsən, bu yazır ki, ixtilaf bizdə biz bizdə ixtilaf elə bir ki, e, yaranmır da. İxtilaflar var hazır. Şablonlar var. Bəs o şablonları bura gətirirlər, vəssalam. Və o da bizim cəmiyyətə heç bir fayda gətirmir. Heç bir fayda. Nə dəvətə, nə də dəvət olunan insanlara. Heç bir fayda gətirmir. O tuberkuloz məsələsi adına o misallar da sərç edər. O İndi bu məsələ məsələsinin ki, vəziyyətdə nə məsələ olur da, gedirsən işlərdə, nə qədər şey söyləyəcək. Or in such a much to give the pleasure of the resurrection Vallahi e, əgər e, sən məsciddəsənsə və məsciddə insanlar namazı qibləyə qılırlarsa və o məscidə kimsə kəfənlənib gəlibsə mənim üzərimə düşən məsuliyyət namazın qılmaqdır. Hə? Mənim üzərimə düşən məsuliyyət namazı qılmaqdır. Çünki gəlibsə, cənazə artıq gəlir, kəfələnibsə, çünki cənazanı kəfənləmək, məscidə gətirmək müsəlmanların adətidir. Müsəlmanın xüsusiyyətidir. Bu baxımdan o insan namazı qılmalıdır, soruşmadan, e, şeylə, araşdırmadan. Çünki o mükəlləfdir, o qarşına gələn bir şeylə. Biz demirik ki, zahirən insanlar davranır. Zahirən sən qabağa gəlib də, niyə sən niyə görə problem çıxarsan, araşdırsan, xüsusən əgər gəlibsə, məscidin imamı namaz qılırsa, Artıq sənə qılmamağın, artıq ixtilafa səbəb olur. Çox sağ olun. Buyurun, qardaş, olun. Sağ olun. Yəni, bu şeydir, yəni, qaydası budur. Amma qaldı şey, araşdırmaq önəmli olur. Ehtiyac yoxdur şeylər. Çünki sən mükəlləfsən ancaq gördüyünlə, vəssalam. Hətta, hətta o insan... Qardaş, onda necə? Hətta o insan ona layiq olmasa belə, və sən də qılmısansa, sənə heç bir günah yoxdur. Amma kimsə əgər şəxsən bir insan tanıyırsa və bilir ki, məsələn, bu Allah şərik qoşan olub və s. və s. o qılmasa onu heç siz qılamaz. Amma o durub tətbiq eləməməli ki, ay cəmaha. Əlbəttə, yəni özü sakitcə çəkilsin qırağa. Amma e, çünki cəmiyyətdə də şeylər o cür formada təbliğ eləmək, şey eləmək, burada elə bir ki, sənin üzərə düşən bu məqamda sənin üzərə düşən məsuliyyət sənin özünə aiddir. Yəni onu insanlara təbliğ etməyə ehtiyac yox. Buna əsas yoxdur təbliğ etməyə. Tutaq yəni, ki, bu bunun içində içki qatılıb, misal verirəm, yəni, düzdür? Sən bilmirsən, oturmusan mənim deyirsən, amma mən bilirəm. Mən bunu səndən çox o başqa şeydir. Sən mən bilirəm ki, bu insan o başqa şeydir axı. Düzdür? İndi bunun cənazəsidir. Mənim sənə borcum bir demək yoxsa yox? Ki qardaş bu müsəlman deyil. Xeyr, yəni, borcun deyil. Borcun deyil, xeyr. Sən məsuliyyət daşımırsan ona. Yəni mən qılsam günah qazanmıram. Mən məsuliyyət daşımıram. Çünki amma sənə sən, sən, sən yox. yox borcun deyil, xeyr. Sən müsəlmansan. Yəni əgər əgər kafir üçün qadağan deyil, olmaz. Əgər əgər 2 əgər 2 nəfər olsaz, 2 nəfər olsaz, desən problem yoxdur. Amma sən əgər cəmiyyətdəsənsə, cəmaatdasansa və məsələ cənazə məsələ gəlibsə, sən durub orada söhbət etməyə nə olacaq? Aləm qarşıda bir-birinə, cənazə qalacaq ortada, burada sözə qırğın. Cənazə olan layiqdir ki, qalır ortada. Cənazə əgər müsəlmanın cənazə olsa, ona problem olar. Yox, Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, وَلَوْ كُنْدَ فَضْلًا غَلِيذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضْلَ مِنْ حَوْلِكَ Əgər sən sərt ürəkli, kobud rəftarlı olsaydın, insanlar sənin ətrafından qaçardı. Hətta Yox, bir dəqiqə qardaş. Onun Hətta məsələyə aidiyyət yoxdur. Yox, e, yəni ki, şəriətdə müqayisə obyekti o cür deyil qardaş. Şəriət, yəni, şəriətdə şəriətdə, şəriətdə örtmək demək ki, problem yoxdur, olmaz. Xeyr sən göz örtmürsən. Sən sən, sən Sən bilirsən, bu insan kafirdir. Sən burada ixtiyarın yoxdur cənazə namazı qılmağa. Sən necə deyə bilərsən qardaş? Sənə görə kafirdir də. Mənə görə deyəndə ki, bu insan Allaha şərik qoşub arzuda edilmirsən ki, sən namaz qılmırsan. Mən deməliyəm bu qardaşa yoxsa? Sən deməli deyilsən, xeyr. Əgər gətirilən xristian olsa deməlisən. Yahudi olsa deməlisən. Kafir, kafir, Çünki sən xristian olsun, sən başqa cür kafir olsun. Yəni kafirdir də. Kafirlərin fərqi yoxdur. Fərqi var, cənazədən hə. də söhbət gedir. Yox. Yəni nə xristiana canaca düşür, nə də ki namaz qılın, nə Allaha şərik olana, düzdür? Yaxşı. Elki e, bir insan la ilaha illallah Muhammed rəsulullah deyir. Hə? Və o insan e, İslamdan çıxan bir əməl eləyir. Hansı əməl? İslamdan çıxan namaz qılır aşara. Namaz qılır aşara. Aydındır namaz qılır aşara ki, hansı əməllərdirsə. Onlardan məsələn tutaq ki, birini eləyirsə, bunun dindən çıxarılması, dindən çıxarılması fərdi şəxs olaraq. İştihaddır yoxsa ittifaqdır? Biraz qardaşlar, o sən bayaqlar dediyin məsələ var, biraz gəliz insanlara baş. Sən bir dənə belə Mən sənə danışıram. Yox, mən başa düşdüm. Yəni mən sənin başa düşdüyün qayda. Yəni ki, bir insan bir əməl görürsə, onu İslamdan çıxaran bir əməl. Oğlum istəyirsən. Yəni bu insan bilirsən ki, müsəlman sağlıq yoxsa yox. Elə bir ki, hə. insan var, insan var, məsələn, əslən kafirdir. Yəni, özünü ümumiyyətlə İslamı nisbət eləmir. Bunun halı aydındır. Bu ittifaqdır. Bu ittifaqdır, bu kafirdir. İnsan da var ki, özünü İslamı nisbət edir. Sözü ilə yoxsa əməli ilə? Özü bilər artıq. Yox, özü yəni, bilər, biz... Onun şərti var. İmamın şərti var. Qardaş, sözlü əməli. Şey, Əgər bu deyirsə ki, mən müsəlmanam, qardaş, əməldə biz, kafirdirsə, bu müsəlman biz, deyil. Yox, qardaş, biz insanlardan, o, sənin, sən elə, elə şey var ki, insanlara e, hökmün aid edilməsi üçündür. Elə şey var ki, insanların dəvət edilməsi üçün. Yəni, məsələn, tax ki, mən dəvət edildim, mən məsələn, tax ki, deyirəm ki, qardaş, sən hansı dinə etiqad edirsən? Deyir ki, məsələn, müsəlman, o da ki, mən xristiyan. Hə, deyirəm, abi, nə gözəl, sən müsəlmana dəvət et, şey, nisbət edirsən, əla, super, maşallah, belə də get. Təbii ki, bu olmaz. Mən deyirəm ki, sən müsəlmansan, sən Ləyla kəmasını mənasını bilirsənmi, Muhammed Rasulullah kəmasını bilirsənmi, namazı bilirsənmi, oruc bilirsənmi və s. Mən bu şeyləri onu dəvət təbliğ edəcəm, onun ən sərt hədisləri, ayələri deyəcəm. Onu qorxutmaq üçün. Amma bir də var ki, insanlara e, bir hökmü tətbiq eləmək məqamı. Hökmü tətbiq eləmək məqamı. Bu hökmün tətbiq edilməsinin əhlüsün və cəmatın qaydası var. Yəni, burada insan elə ki, e, nəfsi nəfsinə ağır gələn və ya nəfsinin xoşlamadığı baxımından baxıb, məsələn, heç kəsin xoşu gəlmir bir insanın Allah şərik qoşmağından və ya Allah sponsoruna e, ibarət etməməyindən heç nəsin xoşu gəlmir. Kimisə xoşu gəlir belə bir əməldən. Xeyr, iman gətirir insanın xoşu gəlməz. Amma mənim xoşum gəlmədiyim bir şey görə mən insanlarla o cür öz meyarımla davranmamalıyam. Öz yox. Şəriətin, şəriətin qoyduğu meyar var. Ona görə şəriətin qoyduğu meyar nədir? Əgər bir insan özünü İslama nisbət edirsə və İslamdan çıxaran bir e, hansısa bir böyük bir əməl edirsə, məsələn, Allah şərik qoşmalıdır, yəni qurban kəsir və ya nəzirdir və s. və s. və axır. Və ya, məsələn, sehirbaz söhbəsi olsun və ya tağut məsələsi olsun və ya və s. və axır. Hansı ki, navaqdır, aşırda var. Bu əməllərdən birini edirsə, müəyyən bir fərdi olaraq insan, ümumilikdə bəli, ümumilikdə biz dedik ki, kim bu əməl edəsə kafirdir, dindən çıxır. Amma həmin hökmün müəyyənlərə tətbiq edilməsi üçün alimlər şərtlər qoyurlar. Şərtlər və qadağalar əsasında bu hökm tətbiq edilir. Qaldı ki, cənazə məsələsində belə bir insanın, bu insanın dindən çıxarılması iştihad olduğuna görə, iştihad olduğuna görə, sən qılmaya bilərsən, amma iştihadi məsələ olduğuna görə sən bunu insana təbiq eləməli deyilsən. Sən bununla mükəlləf deyilsən, çünki bu iştihadi məsələdir. Bu. Yəni, iştihad elə bir ki, e, harasa bir izah irəli sürmək lazımdır da, o mənada. Yəni, iştihad o, o mənadadır ki, sən bir şey ispat eləməlisən, izah iləri sürməlisən, yürütməlisən fikir. Amma var ki, ittifaq olunan məsələlər. İttifaq olunan məsələdə bəli, ittifaqdır. Yəni, Amma icazə namazı qılmamaq Məsələn, bəli, bəli, bəli, bəli. Məsələn, da ki, e, Məkkənin imamımızın Şeyx Süleyiz, hafızafırlar. Məsələn, onu gətirirlər, sufilərin böyüyü var Saudi Arabisanda, şirkə dəvət edəndir. Məkkədə yaşayırdı özdə. Şirkət də dəvət edən idi. Onun canazısı gələndə şeyx dedi ki, mən durmuram onun canazısını. Dedi ki, onun canazısını gətirməyin mən. Namazdan sonra mənim qabağıma gətirməyin. Sonra başqa şey, imamların birinə söylədi ki, bəs o qılsın. O da dedi ki, təklikdə onun canazısını gətirməyin. Başqa müsəlmanlar varsa, arasına gətirsəz, mən ancaq elə qılaram. Amma onun təklikdə canazısını gətirməyin, qılmayacam. Və o da dua eləndə təbii ki, e, yəni ki, artıq orada başqa müsəlmanlar olduğunu görə, onun üçün yəni, o iştahid edib onu qılır. Ancaq belə bir insanı yəni ki, məsələn, görsən biri qılmadı, amma biri qıldı. Amma biri də hansısa bir problemidir də qara. Yox, deyil ki, kimsə qıldısa. Yox, yəni o hər ikisi də şəriətin çərçivəsində əməllədir. Yəni məsələn, o biri e, qılmayan Şeyx Südeys məsələn, Şeyx Südeys məsələn qılmadı. Niyə görə? Çünki Şeyx Südeys ümumiyyətlə evki e, dibindən vurdu məsələni. Amma bir dənə söz deyim. Amma o biri bizim üçün dəlil deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qılırdı qardaş. Peyğəmbər bəzi münafıqlar üçün qılırdı. Münafıqlar üçün qılırdı. Hə. Bəs ayə nazil olandan sonra ayə nazil qılmadı. Prorok İberu üçün. Bəli, ayə nazil qılmadı. Nə üçün mənə bu problem xoşuma gəlmir ki, qardaş? Hə. Bir ayəni deyəndə onun sən axıra kimi, yəni ondan sonra gələn məsələni heç danışmırlar. Mən onu da danışıram da. Hə? Mən sözə bilirəm ki, sən onu deyəcəksən, onu nə olacaq? Yəni- sən bilirsən, əstəğfurullah, sən mənim yəni, xəbər verirsən, e, mən sən bilirsən. Çünki qardaş, hər halda hər halda uşaq uşaq deyirəm də qardaş, mən neçə illərdir mən deyirəm ki, əvvəlcədən deyirəm ki, qardaş, bu məsələ belədir ki, ondan sonra ayə nazil olub ki, qadağan olunur ümumiyyətlə. Sən soruşdun? Bu da cahillər. Yəni Ona görə, ona görə hər şeyin öz meyarı var, qardaş. Hər şeyin öz ölçü vahidi var. Şəriətdə onun üçün mən deyirəm ki, İmam, İmam, İmam Şafii Rəhməllah buyurur ki, e, bir şeydə danışmaq üçün, bir məsələdə iştihad edib danışmaq üçün, bilirsən, on, şəriətdə 10 məsələni biləsən, 10 qaydanı biləsən. Racih mərcuh nədir, nəsr mənsuf nədir, təvil nədir, iştihad nədir, Yəni bu kimi şeylərin bizim xəbərimiz yoxdur. Sadəcə biz götürür nəsə qısa bir şey götürüb e, iki dənə ayə, iki dənə hədisi götürüb insanlara tətbiq etmək, o cür tətbiq etmək bu səhvdir. Bu yanlış fikirdir qardaş. Bu e, sələfin mənhəzinə uyğun deyil. Amma e, insanın nəfsinə uyğun gəlməyən bir şey və e, öz etiqadına uyğun gəlməyən bir şey əməlləniyə bilər. O, onun fərdi seçimidir. Amma kütləvi şəkildə, insanlar formasında, kütlə şəklində yox onun e, öz qaydaları, öz çərçivələri var. Sən məni başa düşmüsən. Öz nəfsimə deyəndə ki, mən bu sirabı xoşlamıramsa, mən əlbəttə ki, deyə bilmərəm ki, qardaş, bu sirabı içmir, mənə xoşum gəlmir. Amma bunun dilində, yəni ki, hökmü budursa, mən bunu insanlara başa salmalıyam yoxsa yox? Qardaş, ində Var mənim şəxsi bir şeyim, miniyəm və yaxud da ki, şey deyirəm, bu dində olan bir məsələdir. Aha. Yəni, hər birimizin borcudur, hər birimizin üzərinə düşən bir borcudur. Müsəlman qardaşılıq, müsəlmədən çəkindirmək, onu nəsiyyət eləmək, düzdür? Bəli. Söhbət olsun. Yaxşı. E, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, səfərdə oldu Məkkədə 19 19 gün qaldı və həmişə namazı səfərdə qıldı. Namazı həmişə səfərdə qıldı. Yəni şey, səfər namazı qıldı. 4 rükət namazları 2 rükət qıldı, sünnətləri qılmadı. Osman radiyallahu anh xəlifə olanda gəldi Məkkə və namazı 4 rükət qıldı. Sahabələrin arasında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sağdır və Peyğəmbər sallallahu eləmədiyi bir şey Osman elədi və Peyğəmbərin müxalif olaraq elədi. Sahabələrin mövqeyi nə oldu? Osman Rədəllah namazı tam qılan kimi, salam verən kimi durub qalxdılar, başladılar Osmana etiraz eləməyə. Yoxsa neyə nədilər? Sahabələr Rədəllah, bəzi böyük sahabələr, Osman Rədəllah getdilər, sakitsə söhbət elədilər. Deyilə ki, Osman niyə görə belə və sərvəsə? Osman Rədəllah ki, e, mən oradan evlənmişəm deyə, mən artıq orada evli olduğumu mən müqim kimi hesab edirəm məsələn. Oraya namazı tam qılmışam. Yox, söhbət münasibətdən gedir. Amma bu sahabələrin münasibətidir. Cahil kütlə neynədi? Cahil kütlə dedi ki, bu Osmana bu özündən o şey çıxardır. Təzih çıxardı. Peyğəmbər gəldi səfərdə səfər qıldı. Amma Osman gəldi səfərdə tam qıldı. Çünki o xəbər deyildi. İbn Məsudlar radiyallahu İbn Məsudlar radiyallahu deyəndə ki, bəs ey İbn Məsud, niyə görə Osmana etiraz eləmədiniz? Dedi ki, xilaf şərdir. Xilaf, xilaf şərdir. Ona görə sənin cəmaat arasında məscidin içində cəmaata cəmaata gəlibsə və durursan cəmaat cinazənin ortasında o, o vəziyyətdə insanlara o cür şey təbliğ bu şərdir. Bu xeyir deyil. Çünki sən öz bildiyinlə mükəlləfsən. Özünə görə mükəlləfsən. Amma sənin onu insanlara qurub e, o cür təbliğ eləmək istəyirəm. Bu, mən alimlərdən belə şey eşitməmişəm, nə də ki, heç birindən də belə şey məsələ duymamışam. Əksinə həmişə e, alimlər deyərlər ki, özünə aid olan şey danış, özünə aid olan şeyi başqa salaşa əməl elə, başqa şeyə qarışma sana. Necə ki, mən e, Mədinədə yəni şeyhlərdən, alimlərdən də belə şeylər həmişə görmüşəm. Məsələn, da ki, e, e, Şeyx Albani Rahmanlı dünyasını dəyişəndə Şeyx Albani biz Yordaniyada dəfn olundu. Şeyx Albani olan sevgiyə görə Şeyx Hüzeyfi Mədinənin imamıdır. Deyir ki, Şeyx Albani niyə cənazə namazı qılacaq? Bizim ətrafda bəzi yanımızın Şeyx şey, Abdülmüslim Abbad var idi və bəzi şeyxin tələbələri var idi. Biz sakitsin, durdular, çıxıla getdilər. Şeyxdən soruşan ki, şeyx niyə qılmırsınız? Şeyx dedi ki, işinizlə məşğul olun. Sonra bir şeyxin tələbəsindən soruşdu ki, niyə görə şeyx qılmadı? Deyir ki, çünki e, şeyx görür ki, qeyb, qeybdən cənaz namazı qılınmaz. Qeybdən, yəni misal da ki, bir insan ölüb, məsəl üçün da ki, Şəkidə, hə. sən başlıdır, ona cənaz namazı qılırsan. O da başqa yerdə olur. O da başqa yerdə bastırılır. Bildin necə? Amma Şeyx Abbas biz orada durub yığmaz başına ki, yox, e, bu qeybdə olanda bir şey falan insanlar. Dedi ki, işimizlə məşğul olun. Biz qıldıq ancaq. Yəni, e, yəni niyə görə danışmadı? Ona, ona görə ki, onu o, orada onu deməyin və söyləməyin yeri deyil. Yəni, yəni o, onu mükəlləf deyil onu söyləməyin.